Bibilang kasama Aking kababata Di puro tapa Ang utak pinapagana Nagsisinte ng mahiwaga Hanggang problema wala na Nagsisinte ng mahiwaga Hanggang problema wala na Experimental drugs Na para pang ako wise scientist Pag nababaliw si Jesus Christ Ang psychiatrist Di ko na matiisa ah. Tagal ko nang nagtatago sa dilim Si kamatayan ba't hihintayin kung pwede ko na man nasunduin Sasagarin, aalamin Dahil liwa, nagsasari Di kong dilim, ay ako lang din Ay ako lang din Kahit walang kasama, ako ay andan Mga peking tigas, akala mo Viagra Huli ka sa amin sa kalsada Na parang labagan siya Kung sino pa walang alam sila pa marami sinasabi Di na mamangha sa panglabas Sa loob ako nakabase Ginagawa ko to kasi kailangan Kung anong meron ako pinaghirapan Tignan mo kung anong naitulot sa amin ng kahirapan Marupok ang bilog niyong mundo Dilim at liwanag yung nagkasundo Di na nagsisi, pinili ko to Di takot na matay, nagaanan na to Nalulunang gusto Bakit di ba ang init? Kulay sa likod ng pinto Nalulunang gusto Bakit di ba ang init? Kulay sa likod ng pinto Marupok ang bilog ng mundo Dilim at liwanag ay nagkasundo Di na nagsisi pinili ko to Dito ko mamatay na daanan na to Nalulong ng gusto Bakit iba ang ingay at kulay sa likod ng pinto Nalulong ng gusto Bakit iba ang ingay at kulay sa likod ng pinto Simula sa huli hanggang sa tumupi Pumaba paggabi kita mo sandali Pag napilot kami kita na lang sa dulo Hanggang sa muli hanggang sa muli Parang nag-ibang planeta Kita kita mo lahat ng kulay ng kometa Ang takbo parang 90 Sa bilis ay parang nagawa mo ng kumekta Masdan ng paligid sakaling maisip ko pusang sisilip ah, Kung pera babae tanong sa sarili Kung saan man natili ah, ano ang napili? Sa akin ay pwede mo bang sabihin? Huwag mo nang pitinin Huwag magkaila, pwede mo namang pigilin Sasama ka ba akin? Ang tama wag basagin Subukan na basahin Subok ba nahasahin? Gusto ko nang wasakin Kasama sa dasalin Ito ang mundo sa amin Puno na sa pasanin Sama ka ba sa'kin at magtitiwala Sa biyahe taran at gumala Habang ang tama di pa bumababa Kaya sanay yung tipong bumabara Malinaw kahit na wala tong antipara Kapag ang amat lumala Nagalawan ng malumanay Kailangan mo na masanay Mapabilang at mahanay Yung mundong tinuring bahay Malinis ang mga bakay Makakatay ang bumangga Silitigan sa hukay Ano po kang bilog yung mundo Dilim at liwanag yung nagkasundo Di na nagsisi pinili ko to Di takot mamatay na ano na to Nalulunang gusto Bakit di ba ang ingit kulay kulay sa likod ng pinto Nalulung ng gusto Bakit di ba ingay at kulay sa likod ng pinto? Naruto kabilog ng mundo Dilim at liwanag ay nagkasundo Di na nagsisi pinili ko to Dito ko pamatay na daanan na to Nalulung ng gusto Bakit di ba ingay at kulay sa likod ng pinto Nalulung ng gusto Bakit di ba ingay at kulay sa likod ng pinto? tanan umaga Piling ko ngayon parang kaibigan si Salonga Tumalab na ba ang amat? Ito pa ang alak Sige pa, huwag ka papaawat uh, ah. Ipasa mo sa tropa para makabomba Iwas ka sa tus Itago mo sa lonta, ah Itago mo sa lonta, ah Itago mo sa lonta, ah Lulong sa musika Di ordinaryo, dito pang replika Ito'y may patunay Gumalaw nang wala sa diskarte na buhay Di mo alam ang daanan ko Ang alam lang ay pangalan ko Nasaan ka ba nung wala ako? Nung nagkamero ng Yagyo Tangin na nyo Pinili ko to dahil to ang pangarap ko Huwag magulo Wala kang alam kung sino kung ano ako Imahe ko to Pinus ko lang kung ano sa loobin to napiling gutom Hindi to nang iwan kahit nahirapan to Sumigaw sa bilog Walang patagisan, tamad ay iwanan Tinulungan mo na ikaw pa utusan Huwag mo isisi sa akin, nilamon ka na ng hinala Di na ba tama? Umiwas ka tol, magsindi na marihuana